Bununla alakalı İmam-ı Nevevi Rahimahullah bizlere tek bir hadis zikretmiş. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu An diyor ki Dahaltu alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ana ve raculani min beni ammi Diyor ki Ebu Musa radıyallahu anh ben ve yanımda amca oğullarımdan iki, iki akrabam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdik, yanına geldik. Fekale ahaduhuma ya Resulallah. Dedi ki bu iki kişiden birisi emmirna ala ba'dima vellâke Allah allah Teala'nın senin sorumluluğuna verdiği yerlerden bir kısmında bizi ne yap? Oraya emir tayin et. Yönetici tayin et. Bakın gelip istiyorlar. Göreve talibiz diyorlar. Bugün de öyle diyor değil mi? وَقَالَ الْآخَرُ misle zalik. İki, diğeri de böyle söylüyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam allah Teala'nın senin yönetimin altına verdiği yerlerden bir kısmını bize bırak, biz yönetelim. Biz oraya ne olalım? Vali olalım, emir olalım, yönetici olalım. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam فَقَالَ اِنَّا وَاللّٰهِ اِنَّا وَاللّٰهِ لَا نُوَلِّي هَذَا الْعَمَلَ اَحَدًا سَأَلَهِ Diyor ki Allah'a yemin olsun ki bizler bu tür görevleri isteyen, bu tür konumları isteyen kimselere onu vermeyiz. Oraya vali olarak vali, vali olarak yönetici olarak onu atamayız. Ev ahaden harasa aleyh ya da bu konuda hırslı olan, bu konuda sürekli bunun peşinden koşan insanlara ne yapmayız diyor biz bunu? Vermeyiz. Yani demek ki arkadaşlar yöneticilik ne olacak? Sana Yönetici olacaksan getirilip verilecek. Sen onun ardına, onun peşine düşmeyeceksin. Vali olan, yönetici olan, başkan olan kimse de kendisinden görev talep edene ne yapmayacak? Görev tevdi etmeyecek. Bilakis o kimi uygun görüyorsa onu atayarak onu tercih edecek. Bu hadisle birlikte arkadaşlar ne yapmış olduk? Riyazu Salihin kitabının bir bölümünü de bitirmiş. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirullah ve etûbü ileyk.